To jeste Allah te tabaraka wa ta'ala po svome znanju, mudrosti i svojom snagom čini ono što hoće, a nesumnjivo da je to ono što je sušta istina i pravda. El Bara ibn Azib, poznati ashab radijallahu anhu, kaže ovaj ajet je objavljen u pogledu kavurskog azaba. To jeste, onoga u čemu će ljudi biti u svojim kaburima, u svojim grobovima. Od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, prinosi se od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da je rekao, ete drune fi men unzilet hadihil aje, znate li u pogledu koga je objavljen ovaj ajet? I proučio je, fe inne lehu ma'išeten banka, taj će imati težak život, to jeste tijesan život na ovome svijetu. Ete drune men da, med danku. Znate li to šta je ta teskoba? A ashabi odgovoriše Allah i njegov poslanik najbolje znaju. A on reče Azabul kafiri fi qabrihi. To je azab i kazna koju će imati kafir nevjernik u svome grobu. Walladhi nafsi bi yadihi tako mi onoga u čioj ruci je moj život la yusallatu alayhi tis'atun wa tis'un tinnina na njega će se usresrediti 99 tinnina etedrune met tinnin znate li šta su to tinnini tis'un wa tis'una hajjeten to je 99 zmija li kulli hayyatin sab'atu ru'us svaka od njih ima sedam glava yanfukhuna jismahu wa wayalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yawm al-qiyamah njegovo tijelo će napuhivati, lizati ga i ugrizati do sudnjega dana. Ovaj hadis prenosi spominje Ibn Đerir et Taberi u svome tefsiru kao i imam et Tirmizi sa Hasan Senedom. a u drugom rivajetu od Ebu Sa'ida el-Hudri radijallahu anhu od Allahovog poslanika alaih sallatu se dodaje kada bi ta zmija e, puhnula na zemlji ne bi na tome mjestu više ništa izraslo. I zbog toga je Osman radijallahu anhu jedan od najpoznatijih ashaba i onih koji su se isticali po svojoj bogobojaznosti, kada bi mu se spomenuo džennet i džehennem ne bi zaplakao. Ali kada bi mu se spomenuo kabur, plakao bi da bi mu se njegova brada natopila suzama. Pa mu bi rečeno – šta ti je? Prisjetiš se dženneta i džehennema, pa ne plaćiš. A prisjetiš se kabura, pa plaćiš. A on odgovori, kabur, to je prvo mjesto prema ahiretu. Prvo mjesto u kom je čovjek boravi na svome putu do ahirete. Pa ako se u njemu spasi, ono što dolazi iza njega bit će lakše a ako se u njemu ne spasi ono što dolazi nakon njega bit će teže ukazujući na ovu činjenicu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže u svome hadisu لولا أن تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر kada se ne biste ukopavali, zamolio bih Allaha u dovi da čujete, da vam dadne da čujete kaburski azab. Tako je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ta'avud činio, to jeste tražio utočište kod Allaha tebareke ve ta'ala od kaburskog azaba. da li se čovjek kada živi u, na ovom svijetu da li se prisjeti kabura i njegove tjeskobi da li se sjeti kabura i njegovih tmina da li se sjeti kabura i pitanja koja će mu meleki uputiti pitanja munkera i nekira Od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem se prenosi da je rekao inna al qabra evvalu menazil al ahira kabur to je prva stanica čovjekova do ahireta fa in neđa minhu fa ma ba'dahu ejsaru minhu ako se od njega spasi ono što dolazi iza njega je lakše wa illam yanju minhu fama ba'dahu أشد minhu a ako se ne spasi od njega, ono što dolazi poslije njega je žešće i teže. I zato je rekao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ibni Mađe, koji je u sahihu Ibni Mađe, spominje se da je rekao Ma ra'ejtu manzaren qattu illa wal qabru afdau minhu nisam ni jedan nikada prizor vidio a da nije kabur žešći ili gori od toga prizora dakle ukazujući nam na e, na to veliko iskušenje kroz koje ljudi prolaze u svojim, u svojim kaburima a što nesumnjivo mnogi su u gafletu u pogledu toga Kaže nam Omer ibn Abdulaziz, rahimahullah, onaj koga islamska ulema ubraja u petog među hulefa i rašidinima, iako je, iako je poslije hulefa i rašidina, one četvorice, živio, zbog njegove pravednosti i što se od njega znalo da noći provodi u ibadetu, a dane pokornosti Allahu tebara kava ta'ala, rekao je Da li razmišljaš o grobu i njenom stanovniku, njegovom stanovniku? Da vidiš, da ti je da vidiš Mejita ili onoga koji je umro tri noći nakon što je ukopan u svoj kabur ti bi se prepao od njega nakon što si provodio dane i noći zajedno sa njim. Vidio bi kuću ili stanište, stjecište u kome borave crvi, miris se promijenio čefini su isto tako se promijenili nakon što je taj čovjek lijepo izgledao nakon što je mirisao i oblačio čista i najbolja odjela. Ali radijallahu anhu jednom prilikom prošavši pored kaburova rekao o stanovnici napuštenih kuća to jeste oni koje su ljudi napustili o stanovnici tamnih kaburova. O stanovnici zemlje, vi koji ste osamljeni, vi ste nas pretekli, a mi smo za vama na redu. Što se tiče kuća vaših na Dunjaluku, one su od drugih nastanjene. Što se tiče vaših žena, one su se poudale što se tiče vaših imetaka oni su podijeljeni to je to je vijest naša vama a kakva je vaša vijest za nas zatim se okrenuo dakle šta vi imate nama kazat ovo je u čemu smo mi u pogledu vas i vaših imetaka i žena i kuća. A šta vi nama imate kazati u pogledu vas, okrenu se prema svome društvu i reče kada bi nekome od njih se dozvolilo da govori, obavijestili, obavijestili bi vas da je najbolja obskrba takvalog. To jeste bogobojaznost. Dakle, da čovjek radi kako Allah tabaraka wa ta'ala naređuje i propisuje. Spominje se od Ibn Abi Dunije sa njegovim senedom da je žena Hišama Dustuvaija kad rekla kada bi Hišam ugasio svjetiljku velika briga bi ga zadesila i tuga. Pa sam rekla, kada se ugasi svjetiljka, zašto te to zadešava? A on reče, ja se tada prisjetim kabura i njegove tmine. Prenosi Halid ibn Haddaš i kaže, sjedio sam kod Ešjema el Belhija, a bio je slijep čovjek. Govorio nam je, kazivao nam je o kaboru i njegovoj tmini, o grobu i njegovoj tjeskobi. Zatim bi unesvijest pao, pa kada bi došao sebi, ponovo bi, ponovo bi o tome kazivao i ponovo bi mu se to isto dešavalo. El Ameš nam spominje, poznati Tabin, i kaže, kada bismo išli na dženaze, ne bismo znali kome da izrazimo taziju. Tazija, to je da dovu učinite onome koji je ostao od rodbine toga umrlog, da mu dovu učinite da mu Allah poveća njegovu nagradu. Dakle, ne kaže se, izražavam ti saučešće, to nije islamskom, nego se kaže to mi avvame Allahu eđurake, to se zove ta'zija. Naši stari to znaju, koji su zapamtili od svojih starih, a znači avvame Allahu eđurake, neka Allah uveća tvoju nagradu, wa rahim Allahu mejiteke i neka Allah se smiluje tvome, to, tvome umrlome. Pa kaže El Ameš, kada bismo prisustvovali dženazi, ne bismo znali kome je da izrazimo taziju. Zbog tuge koja se vidjela na, na svima. Dakle, tužan bi bio i onaj koji je prati, a nije joj ništa u rodu, isto kao, bi, kao što bi bio tužan i onaj kome je neko umro. Dakle, imalo je to velikog uticaja na njih i nisu držali do dženaze kao jedne formalnosti na dunjaluku koja dođe i prođe i iz koje se pouka ne uzima. Kazuje se od Haruna Rašida da je uzeo svoje kefine u ruku kada mu je došla smrt gledajući u njih rekao je ma أغنى anni مالية هلك anni سلطانية gledajući u te svoje kefine proučio je dva ajeta iz sure El Haqqa to je 28. i 29. ajet podsjećajući se na njihova značenja a to je ma agna anni malije šta mi koristi moj imetak heleke anni sultanije propala je moja vlast dakle otišla je moja vlast više ništa mi to ne koristi a kada je Muno došla smrt naredio je da, da, da bude postavljen da se snese sa kreveta na pijesak da bude to postavljen pa je tada govorio o ti čija vlast ne prestaje smiluj se onome čija vlast je nestala dakle imao vlast i prestala mu pa moli Allah te baraka wa ta'ala čija vlast ne prestaje da mu se, da mu se smiluje da li ljudi prisjećaju se da li se ljudi prisjećaju ovih stanja da li pouku iz ovih tegoba uzimaju i svako bi trebao da se zamisli kako je, kako je stanje u kaburu onoga koji je ostavljao namaz kako je stanje onoga koji je radio sa kamatama kakvo je stanje u kaburu onoga ko nije držao do Allahovih tabaraka wa ta'ala propisa kakvo je stanje onoga u kaburu koji je slušao muziku uživao i provodio se na ovom svijetu kakvo je stanje onih žena koje su nepokrivene, koje su namirisane i izazovno išle među ljudima, kakvo je stanje onih koji su i koje su Allahu tebareke ve taala prkosili i prkosile koji su mu bili nepokorni oni ih koji su išli za modom koji su gledali ljudima da ugode na račun Allaha tebareke wa ta'ala i njegovih propisa prenosi nam El Bara ibn Azib radijallahu anhu خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار izašli smo sa Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem da ispratimo dženazu jednog od ashaba koji je bio od Ensarija. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فاسمو دوش دو كابورا أيوش نية يوش نية زاتربان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله بايس رسول الله عليه وسلم والسلام أمي كأنما على رؤوسنا الطير kao da su nam ptice na našim glavama. Dakle, tako smo pomno i pozorno pratili ono što se dešava i šta će tom prilikom reći Resulullah sallallahu alaihi wasallam fa rafa'a ra'sahu fa qal pa diže ruku pa diže svoju glavu Resulullah sallallahu alaihi wasallam i reče istaidhu billahi min azab al qabr zatražite utočište kod Allaha od kaburskog azaba thalatha marrat To je rekao tri puta. Thumma kale. Zatim reče, ja ću ovaj hadis citirati u prijevodu da bismo skratili, inša Allah, e, ovo izlaganje. Kada rob, mu'min, približi se završetku života na ovome svijetu, kada se približi ahiretu, silazi mu, silaze mu sa neba meleki koji su bijelih lica kao da su im na licima kao da im je na licima sunce dok ne sjednu kod njega koliko ih može pregledati s njima su kefiri iz dženneta i miris iz dženneta. Zatim dođe melek smrti i sjedne kod njegove glave. Kod glave koga? Toga koji umire. Pa kaže, dakle govori se o muminu, Ejetuhe nefsul mutma inne, o ti smirena dušo, uhruđi ila magfirati minallahi azza wa jalla wa ridwan, izađi u oprost Allahov azza wa jal i njegovo zadovoljstvo pa izlazi duša toga mu'mina tako lahko kao što kapljica izlazi iz posude isklizne pa je uzima i ne zadržava je kod sebe ni jedan tren dok je ne stavi u u te kefine džennetske i u taj miris pa ona izlazi iz toga kao najljepši miris miska koji se može naći na zemlji pa se penju s njom tako da ne nailaze na je, ni, na, ni na jednu skupinu meleka a da oni ne kažu kako je ova lijepa duša a ovi odgovaraju to je taj i taj to jeste sin taj sin toga i toga, tako ga predstavljaju najljepšim njegovim imenima kojima su ga zvali na ovom svijetu, dok s njim se ne popnu na dunjalučko nebo, na prvo nebo, pa traže da, da im se otvori i otvara se. Svi ili stanovnici svakog od nebesa ga dočekuju istim, istim dočekom. Dok ne dođe do sedmoga neba, pa mu kaže uzvišeni Allah Azza wa Jal, uktubu kitabe abdi fi illijin, upišite knjigu moga roba u illijin, fi sama is sabi'a, na sedmom nebu, wa a'iduhu ila l-ard, i vratite ga na zemlju, fe inni minha halaktuhum jer sam ih ja iz nje stvorio wa minha u'idukum i u nju ću ih vratiti wa minha uhriđuhum taratan uhra i iz nje ću ih ponovo proživjeti zatim duša bude vraćena u tijelo i dolaze mu dva meleka koji ga dižu i govore mu men rabbuk ko je tvoj gospodar fa je kulu a ovaj odgovara rabbi je Allah moj gospodar je Allah fa je kulani lehu pa mu oni pa mu oni postavljaju pitanje ma dinuk koja je tvoja vjera a on odgovara dini el islam moja vjera je islam islam pa ga pitaju ma hada rajulu alladhi bu'itha fikum koji je to čovjek koji vam je došao a on odgovara huwa rasulullah to je Allahov poslanik a onda ga pitaju ma ilmuk kakvo je tvoje znanje a on odgovara qara'tu kitab Allah učio sam Allahovu knjigu wa amantu bihi i vjerovao sam ga wa saddaqtu bihi i to sam potvrđivao tako da glasnik na nebu oglasi sadaqa abdi istinu je rekao moj rob fa afrishuhu min al janna pa mu prostrite od dženeta wa albisuhu min al janna i zaodjenite ga iz dženeta وافتحوا لها بابا إلى الجنة يتورتم ورات أجنة فيأتيه من طيبها وروحها قام pa دولازي od mirisa i džennetskih ljepota tako da mu se otvara onoliko koliko pogled može vidjeti i dolazi mu čovjek lijepoga lica lijepe odjeće lijepoga mirisa i kaže budi radostan onim što ti je drago ovo je dan koji ti je obećan a on kaže ko si ti tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa dobrom a ovaj mu kaže ja sam tvoja dobra djela a ovaj na to dodaje gospodaru moj Ekimi sa'ate Daj da kijametski dan nastupi Hatta erđa ila ehli wa mali Pa da se vratim svojoj porodici i svome imetku Dakle, ovo je stanje i ovo je situacija muminske duše onoga koji je gledao i nastojao da bude u pokornosti Allahu te bareke ve taala na ovom svijetu da se kloni svega onoga što Allah subhanahu wa taala zabranjuje i što mu nije drago dočim ako se radi o onome koje Allahu nepokoran bio koji je bio Asija i okretao svoja leđa od Allahovih propisa, tabaraka wa ta'ala, onaj koji je nije kao istine sa kojima je došao Resulullah sallallahu alaihi wasallam, o tom nam, nam hadis dalje kaže, zatim mu dolazi melek smrti. Kome? Ovome koji je Allahu nepokoran bio. Tako da mu sjeda kod glave i kaže, o ti, nečista dušo ejetuhen nefsul habife uhruđi ila sehati min Allahi wa gadab izlazi u srđbu Allahovu i njegov bijes pa se duša još više u tijelo utopi još više uđe u tijelo ne želeći tome da se odazove, ne želeći da izađe iz toga tijela. Pa je vadi melek i čupa iz toga tijela kidajući žile kao što se čupa nakvašena vuna trninama. Dakle, kao što se čupa vuna, tako se čupa ta duša iz tijela, pa je uzima. Kada je uzme, ne ostavi je ni jedan tren u, svo, u, u svojoj ruci. Tako da ona iz nje izlazi takav ružan miris kao najružnija lešina koja se može naći na zemlji. Pa se penju sa njom i ne prolaze ni pored jedne skupine meleka na nebu, a da ona ne kaže kako je ova duša nečista, pa, je, pa govore to je taj i taj, spominjući ga najružnijim imenima kojima su ga ljudi zvali na ovome svijetu. Pa traže da im se otvori prvo nebo nebo ovo dunjalučko, pa im se ne otvara. Tada je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem proučio kuranski ajet iz sure Al-Araf, 40. ajet, kome Allah tabaraka wa ta'ala kaže La tufettehu lahum ebuabu sama Neće im se otvoriti nebeska vrata wala yadkhuluna al-jannata niti će ući u džennet hatta yali jal fi sam al sve dok deva ne prođe kroz iglene uši što znači nikada im nema ulaska u džennet Pa kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uktubu kitaba abdi fi sijin upišite knjigu moga roba, ali ne pokornog, u siđin fil ardi sufla, u najnižoj zemlji, i vrati wa a'iduhu ila al-ard i vratite ga na zemlju fa inni minha khalaqtuhum wa minha u'iduhu wa minha ukhrijuhum taratan ukhra jer sam ih iz nje stvorio u nju ću ih povratiti i iz nje ću ih ponovo proživjeti tako da se njegova duša baci na zemlju pa je proučio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ajet iz sure Al-Hajj 31. ajet ومن يشرك بالله أونايكو الله شرك učini فكأنما خر من السماء kao da je pao sa neba فتخطفه الطير koji onaj koga ščepaju ptice au tahwi bihi الريح في مكان sahiq ili ga vjetrovi odnesu u na jedno pusto mjesto. Pa mu se vraća duša u njegovo tijelo i dolaze mu dva meleka koji čine da da se ispravi i govore mu, dakle čine da da se da sjedne i govore mu men rabbuk koji je tvoj gospodar a on odgovara ha ha la edri ne znam, ha, ha, ne znam. Opet ga pitaju, ma dinuk, šta je tvoja vjera? njegov odgovor je ha ha la edri ha ha ne znam pa onda glasnik s neba oglasi prostite mu od džehennemske vatre prostirku i odjenite ga od džehennemske vatre i otvorite mu vrata u džehennem pa mu dolazi od njegove vreline i neprijatnih mirisova ono što mu dolazi i stisne mu se kabur tako da mu se rebra jedna uz druga jedna kroz druga da prolaze i dolazi mu čovjek ružnog lica ružne odjeće ružnog mirisa govoreći mu dolazim ti dolazim ti sa onim što će te raslužiti to je dan ili ovo je dan koji ti je obećan a on kaže a ko si ti tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa zlom a on mu odgovara ja sam tvoja loša djela pa on kaže gospodaru moj ne daj nikad da nastupi kijametski dan, ne daj nikad da nastupi kijametski dan. Dakle, ovo nam je opis šta se dešava sa tom dušom, opis onoga kojeg je uzvišen i Allah tabaraka wa ta'ala obavijestio koji nije po svojim, po svojim nahođenjima govorio, a to je vahj od Allaha tabaraka wa ta'ala. prenosi se od Elbera ibn Aziba radijallahu anhu da je rekao u pogledu ajeta kuranskog يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله وشفرشوية أني كوي فيرويو نا أومي سويتو شفرستي مريشي ما إنا آخرتو كاجي التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر وشفرشيني na ovome svijetu je kada mu dođu dva meleka u kaboru. Pa mu kažu ko je tvoj gospodar. Pa kaže, odgovara on, moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam. Ko ti je poslanik? Moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. To je učvršćenje toga mu'mina na ovome svijetu. A na ahiretu svakako nam je poznato. Nadr ibn, ibn Muhammed Samarkandi kaže da se ovo učvršćenje mu'mina, ojačanje njegovo i potpomaganje, dešava na četiri mjesta. Prvo je kod smrti, kada čovjek umiri. Da toga časa ne izađe iz svoje vjere. Jer to je posljednja prilika šeitanu da nešto s tobom učini. I najveća njegova prilika u tvome životu. samim tim što više nema prilike da radi s tobom posle toga. Tvoja duša izlazi. Samim tim što si ti tada najslabiji. Snaga koju si imao popušta. Tijelo odkazuje poslušnost. Razum vidjevši u čemu je tijelo postaje nestabilan. Ako te Allah te bareke ve ta'ala u tom času ne učvrsti, nema ti učvršćenja. I Resul Ali sad sam pomenut ćemo dovu koji je učio Allahu te bareke ve ta'ala, a to je dova koju bilježi imam i muslim sa svojim sredom od Resulullah ve sellem, je rekao "Allahumma inni audu bike min azab jahannam." Allahu ja kod tebe tražim utočište od jehennemske kazne. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. I kod tebe tražim utočište od kaburske kazne, azaba kaburskog. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. I kod tebe tražim utočište od iskušenja dajjalovog. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. I kod tebe tražim utočište od iskušenja čega? Života i smrti. Ako te Allah te baraka wa ta'ala ne učvrsti, nema ništa od tebe. Resulullah s.a.v. kako nam, bilješ, kako nam spominje, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma učio je ashabe ovoj dovi kao što ih uči suri iz Kur'ana što ukazuje na veliku važnost ove dove koju svi treba da poznaju. Dakle, to je jedan slučaj kada uzviše Allah te barake vata učvršćuje mu'mina prilikom smrti. Drugi slučaj u kaboru. Da odgovori bez straha. A ono što neki rade, da uče telkin, kažu talkin a to se kaže arapski telqin. A telqin u arapskom znači došaptavanje. Da nekome kažeš šta će on kazati. To nema svoje osnove. A ono što se spominje od hadisa ne mogu se uzeti da su ispravni da se po njima radi. Jer ako Allah te bareke vatala toga umrlog ne učvrsti, da ne znam i koliko mu govore, nema nikakve koristi. Dakle, pitanje je ostavljeno u pogledu Allaha te barake wa ta'ala njegovog roba. Kakva su tvoja dijela? Ako su, ako su bila ispravna, onda Allah te barake wa ta'ala nesumnjivo da će, da će te učvrstiti, da će te učvrstiti u tome. Doćim, ako nije to bilo ispravno, u tome slučaju neće biti toga učvršćenja bez obzira ko od ljudi ko od ljudi učestvovao da te učvrsti u tome. Ono što treba i što je po sunnetu navedeno, to je da čovjek biva podsjećan na šehadet la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah prilikom čega? Prilikom umiranja, prilikom smrti. I tu nema stida. Da kraješ čovjeku reci la ilaha illa, vidiš umire, gotovo je. Nemaš više šta tu govoriti bit će dobro, gotovo je. I, to, je to je rastanak. To je još ostalo da mu kažeš. Prije nego što umre, dok, dok usta još mogu govoriti, dok je duša još prisutna, kad izađe gotovo je onda više. Tada treba govoriti. A ni tada neće moći izgovoriti čahat la ilaha ilaha osim samo onaj koji je živio po la ilaha ilaha koje ispravno u svome životu po islamu postupao. Osim mimo njega drugi neće moći to progovoriti i koliko i koliko se spominje tih kazivanja o onima koji su živjeli svojim životom onako kako Allah te barake wa ta'ala ne dozvoljava pa kad im je došao čas smrti kad su im govorili la ila ila Allah kaže pusti mi to neću ja to donesi mi ovo donesi mi ono i tako dalje dakle vidimo da ono na čemu su živjeli tako su i tako su i umirali i takvi su bili i njihovi posljednji časovi. To je drugo učvršćenje. Prvo je prilikom smrti, drugo u kaboru. Treće, indel hisab, kod polaganja računa. To će trebati veliko učvršćenje da Allah te baraka va ta'ala učvrsti mumina. Jedan čovjek je uzeo i zamislio se. Kaže, živio sam 60 godina. 60 godina ima 21.500 dana. I pao je u nesvijest. Zaplakao i pao u nesvijest. Kad je došao sebi, pitaju ga, šta ti bi? A on kaže, učinio sam 21.500 grija. Kuda ću pred Allah? I kako ću pred Allah? To je u slučaju da je svaki dan uradio samo po jedan grije. A šta ako ih je bilo više? Dakle, u, u životu od 60 godina 21.500 grijeha učinio ako je svaki dan samo jedan grijeh učinio. A šta je sa ostalim? pobojao se, dakle, hisaba, odgovornosti pred Allahom te barak ta'ala i svaka da će to razmišljanje čovjeka dovesti i navesti na čistu teubu, na preispitivanje sebe i svojih računa i ispravnost u ostatku svoga života. Tako da preseli na ahiret, Allah te barak ta'ala s njim zadovoljan primjen, sa primjenom njegovom teubom kod Allah subhanahu wa ta'ala. To je treće mjesto gdje uzviše Allah učvršuje mu'mine i četvrto mjesto kako spominje ovaj alim jeste inde sirat hatta je murrek al berk al -habir. kod sirata to jeste sira čuprije da preleti i pređe preko njega kao berk a berk to je kao munja da preleti odjednom To je Allahova odredba da svi moramo proći kroz džehennem. Svi. I Allahovi poslanici, i Allahovi poslanici. Jer dje, sira čuprija prolazi kroz džehennem. Zato Allah tebara kao ta'ala kaže wa im minkum illa wariduha. I nema nikoga od vas, a da u njega ući neće. Dakle, kroz njega da neće proći. Kana ala rabbike hatme makdija, to je na tvome gospodaru odredba, on je to odredio. Hatmen ne može se promijeniti, makdija određena. Summenu neđile vi ne takav, zatim ćemo spasiti koga? Mutehije. To je ta najbolja obskrba sa kojom možeš doći na ahire, to je ta takvaluk. Da radiš ono što je Allah propisao i da se kloniš onoga što je on zabranio. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّ A ostavljamo u džehennemu zulumčare, nepravednike, koji su se ogrešili, čineći grijehe, džisija da kleče u džehennemskoj vatri. Dakle, ko cira ću prije da Allah tabaraka wa ta'ala učvrsti mumina i to je ta, to učvršćenje koje Allah tabaraka wa ta'ala koje Allah tabaraka wa ta'ala daje muminima. Jednom prilikom Resulullah sallallahu alaihi sallam kako nam spominje Osman ibn Affan radijallahu anhu kada je bio prisutan Resulullah sallallahu alaihi sallam u kopu jedne dženaze rekao je istagfiru li ahikum وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل استغفار činite To jeste molite Allaha te baraka wa ta'ala za oprost vašem bratu. I molite uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala da ga učvrsti. Fa innahu l'ana yus'al. Jer se on, jer je on sad pitan. Jer ga sad pitan. Jeste Allahovi melek. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud sa sahih senedom. Isto tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam kaže u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim: "Yetba'u al-mayyita thalathatun." Mayyita slijedi troje. "Yetba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Ispraća ga porodica, njegov imetak i njegova djela. Fa yarji'u ahluhu wa maluhu, pa se vraća njegova porodica i njegov imetak, wa yabqa 'amaluhu, a ostaju njegova dijela. Dakle, dijela su ta koja s Allahom te bareka wa ta'ala pomoći će koristiti čovjeku poslije njegove smrti. U drugom hadisu koga, koji isto bilježi Buharija i Muslim, kaže nam Resulullah sallallahu alaihi sallam Iza uqaida al mu'minu fi qabrihi uti thumme شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كاجر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كدا بودي مؤمن da تسيدي svome kaburu. Priđe mu se. Zatim posvjedoči La ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah To su riječi uzvišenog Allaha Yusebitu Allahu alladina amanu Bil qavli thabiti Fil hayati dunia u fil ahire Allahu čvršuje one koji vjeruju Čvrstim riječima na, u životu Na ovom svijetu i na ahiretu Jednom drugom prilikom Resulullah sallallahu alaihi sallam je pitao svoje ashabe u hadisu koga, kojeg nam spominje Elbera ibn Azim radijallahu anhu. Kada je vidio skupinu ljudi da su se sakupili, pita svoje ashabe Ala međteme haula ula. Zbog čega su se skupili ovi? Šta to radi? Kila ala kabrin jahfirunahu. Bi mu rečeno zbog kabura da ga iskopaju pa skoči Resulullah sallallahu alaihi ve sellem između ashaba žureći dok ne dođe do kabura pa kleknu na koljena ja dođoh ispred njega kaže ovaj ravija Elbera ibn Azib da vidim šta radi pa je plakao dok nije natopio zemlju svojim suzama. Zatim nam se okrenu i reče, Ej, ihvani, li misli jeumi, fa'idu, o moja braćo, za ovaj dan vi se pripremite. Ovaj hadis bilježi ime imami Ahmed sa sahih senedom. Dakle, iz ovoga vidimo da je Resulullah s.a.v. upozoravao svoje ashabe i opominjao ih na ovaj dan da se pripreme kako bi, kako bi se sačuvali sa Allahovom pomoći kaburskog azaba i ovih iskušenja u koja čovjek dolazi i nailazi u kaboru i onome što dolazi poslije njega. Spominje se od Jezid ibn Haušeba da je rekao nisam vidio ikoga da se više boji kao što sam vidio Hasan i Basriju i Omer ibn Abdelaziza dakle strao poštovanje e, takvalo, bogobojaznost vidjela se na njima kaže opisujući ih وَكَأَنَّ النَّارَ لَمْ تَخْلُقْ إِلَّا لَهُمَا Kao da džehennem nije stvoren lem tuhlak illa lehuma. Kao da džehennem nije stvoren ni zbog koga drugoga osim samo radi njih. Dakle, toliko su sebe preispitivali u svome životu i svojim postupcima da ih opisuje kao da su smatrali da je samo džehennem za njih stvoren. nisu tako misle, ali to su njihova dijela tako pokazivala. Od velike bogobojaznosti i straha od Allahove te barake wa ta'ala kazne. Spominje se isto tako od Omer ibn Abdel Aziza da je jednom prilikom proučio kuranski ajet iz sura Yunus 61. ajet وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ولا تعملون من عمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه i قد čemu god vi budete i što god učiš od Kur'ana i što god radite od dijela ne može biti a da mi nad vama ne bdijemo kada to činite dakle Allah tabaraka wa ta'ala to vidi i prati pa se dobro rasplakao Omer ibn Abdul Aziz kada ga je čula žena dođe i počeje plakati potom njegovom plaću tako i njegova djeca učiniše pa ga pitaju oče naš šta, šta te to šta te to rasplaka a on kaže djeco moja volio je tvoj otac da nije spoznao Dunjaluk ni da njega Dunjaluk ni da Dunjaluk nije znao za njega. tako mi Allaha, djeco moja, pobojao sam se da budem ja od džehennem rija. Dakle, iz ovoga vidimo kakva je bila, kakva je bila bogobojaznost tih e, ashaba i tabiina, tih prvih generacija ovoga ummeta i kako su oni, kako su oni gledali na ovaj kaburski azab, kako su Allahu tabaraka ve ta'ala se obraćali u svojim dovama da ih sačuva i džehennema i, i svega od iskušenja koja nastupaju poslije smrti. Pogledajmo jedan vrlo upečatljiv primjer koji se desio sa poznatim ashabom Sa'd ibn Mu'ad. Vi znate ko je Sa'd ibn Mu'ad? Ko? Poznati ashab. To je prva kensarija. Sad Ibn Muad, to je prvak među ensarijama. Prvak među ensarijama. Jeste, to je onaj zbog čije smrti se potresao arš prijestov Allaha te barake wa ta'ala. Dakle, je, je li važan i vrijedan? sumnjivo da jeste. Onaj koji je bio poznat pomaganju Resulullah sallallahu alaihi wasallam onaj za koga kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam ustanite i dočekajte svoga prvaka kumu ila sejidikum a bio je ranjen gdje? na hendeku i dova mu je kod Allah te baraka wa ta'ala bila primjena kako? jer je rekao Allahu ako više neće biti borbe između nas i mušlika, ime uzmi sebi. I nije više posle toga bilo borbi između muslimana i mušlika. Fetih znači, Mekke je bilo osvajanje, oslobađanje Mekke bez, bez borbe. Hajber je bila borba protiv židova i tako dalje. Onaj koji je došao i presudio između muslimana i židova, pa je rekao Resulullah, alaih sallatu za njega, tako mi Allaha presudio si presudom onoga iznad sedam nebesa. Dakle, Allah te baraka wa ta'ala je zadovoljan svojom presudom. Jerham kamo. Onaj čijoj dženazi je prisustvovalo znate li koliko meleka? 70.000 meleka. Sad ibn Muaz. Šta se s njim zbilo? Spiješnjen je, kada je stavljen u kabur, spiješnjen je u kabur. Pritisnu. Pa je Allah te baraka wa ta'ala dao da mu se razgali, da mu se proširi i otvori. On kao prvak među ashabima, među ensarijama onaj koji ima ove i ovolike vrijednosti. A šta je sa drugima? Da misle da će lako i jednostavno. Dakle, kabor ima svoja iskušenja, a ovo je prvi susret sa kaburom i ovome ashabu je olakšano, olakšano, olakšano u njegovom kaburu, ali ni on nije bio pošteđen toga da mu se stisne kabur, pa onda da, da mu se razgali, da mu se otvori. Spominje se hadis od Resulullah sallallahu alaihi wasallam da je rekao inna hadihi l'kubura qubura memlu'atun zulmatan ala ehliha. Ovi kaburi su ispunjeni tamom, tminom, njihovim stanovnicima. Wa inna Allahe azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim a Allah azza wa jal ih osvjetlja je njima te kabure kabrove osvjetlja je onima koji su u njima ukopani bi salati alayhim im dženaze moje nima ili dovo mojom koju uputim njima hadis bilježi i Buharija i Muslim Dakle, u ovom slučaju vidimo da dova je ta koja koristi čovjeku kada bude kada bude ukopan i to je ono što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem spomeni da se ljudska djela završavaju sa njegovom smrću. Ida matal insanu inqata amaluhu illa min salat kada umre neko od vas, prekidaju se njegova dijela osim u tri slučaje. Od čega je? Sadakatin džarije, trajna sadaka, ili vakuf, nešto što je ostavio pa se koristi iza njega. Evo, ilmin yuntefe'u bihi, ili znanje kojim se ljudi nakon njega koriste, evveledin salihin jed'u lehu ili dobro od djete kojemu šta? kojemu dobu čini dakle to se spominje u ome hadisu Resula sallallahu da koristi da koristi ljudima dakle dova koju čovjek uputi Allahu tabaraka wa ta'ala za svoje roditelje, za svoje bližnje, za muslimane, to koristi nesumnjivo da bi se e, ne so, e, poslije smrti dotičnoga. Dakle, to je haber od Resulullah s.a.v. koji je istinit i koji treba da nam bude pouka da bismo i mi se sjećali tih svojih umrlih i da bismo iza sebe ostavili dobra dijela koja čovjeku koriste poslije njegove smrti. Spominje se od Sufjan Seurije, poznatog Alima, hadisa i onoga koji se istak, isticao po ibadetu, da je rekao onaj ko se puno sjeća kabura naći će, naći će ga da je jedna od džennetskih bašća. A onaj ko je nemaran u pogledu kabura i sjećanja na njega, naći će ga, to jeste naći će svoj kabur, džehennemskom provalijom. Dakle, onaj ko se sjeća kabura, ko se prisjeća, toga i ko je svjestan toga na dunjaluku, inša Allah da će svoja dijela gledati da kontroliše, da ispravno radi, pa će mu kabur biti džennetskom bašom, a onaj ko ne bude mislio o tome, ko je nemaran u pogledu toga, naći će kabur jednom od džehennemskih provalije da nas Allah te baraka wa ta'ala sve nas sačuva toga. Čak se od nekih spominje kao što je bio Ar-Rabi' ibn Husein jedan od tabiina koji je učio od poznatog sahaba Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu čak se spominje da je u svojoj kući iskopao jednu rupu Jeste li čuli za to? U obliku i u vidu kabura. Pa kada bi u svome srcu ili svoje srce kada bi vidio da je da se ne prisjeća ahireta ušao bi u to i legao to proboravi jedan kraći period i onda bi proučio kuranski ajet hatta حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي salihan fi فيما ترك tako kada jednom od njih dođe smrt, kaže, gospodaru moj, ti me vrati da činim dobra djela koja su me promakla, koja, koja nisam činio na ovom svijetu. Pa bi sebi rekao, o Rebija, ti si vraćen na dunjavu, radi sada prije nego što ne budeš više vraćan. Dakle, podsjećao bi se na taj, na taj trenutak u kome ćemo se svi naći. Resulullah sallallahu alaihi sallam, kako nam bilježi imam Ibn Mađe, je podsticao ljude da misle kaburu i onome što dolazi poslije smrti u sahi hadisu kome je rekao ali sada salam zurul kubure posjećujte kaburo fa inne hatu zekirukom ul ahire jer, jer vas oni podsjećaju na ahiret podsjećaju vas na ono u što ćete svi doći prije ili poslije, ali to je sigurno ono što dolazi, ono što je neminovno i ne može se nikako izbjeći. Ovo su dakle neka kazivanja o onome što dolazi u času smrti i nakon nje, a nesumnjivo da kazivanje ne može biti kao viđenje. Molim Allah te baraka ta'ala da nas sačuva iskušenja i života i smrti, iskušenja kabura, iskušenja na ahiretu, da nas sačuva džehennemske vatre, da nas sačuva kaburskog azaba, da nam očuva naš iman, da nam ga uveća, da nas učvrsti čvrstim riječima šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah u životu na ome i u životu na budućem svijetu i da nas učini od onih koji rade onako kako Allah te baraka wa ta'ala traži i zahtjeva od onih sa kojima je on uzvišeni zadovoljan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.